บุ๊กทูห้าสิบ пятьдесят 50 ที่สระว่ายน้ в бассейне в бассейне ำวันนี้อากาศร้อน сегодня жарко сегодня жарко เราไปสระว่ายน้ำกันไหม пойдем в бассейн пойдем в бассейн คุณอยากไปว่ายน้ำไหม у тебя есть настроение пойти поплавать у тебя есть настроение пойти поплавать คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม у тебя есть полотенце у тебя есть полотенце คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม у тебя есть плавки у тебя есть плавки คุณมีชุดว่ายน้ำไหม у тебя есть купальник у тебя есть купальник คุณว่ายน้ำได้ไหม ты умеешь плавать ты умеешь плавать คุณดำน้ำเป็นไหม ты умеешь нырять ты умеешь нырять คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม ты умеешь прыгать в воду ты умеешь прыгать в воду อาบน้ำได้ที่ไหน где душ где душ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน где раздевалка где раздевалка แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน где очки для плавания где очки для плавания нам Здесь глубоко?